Що ж ти хотів нам повідати? Олафа не зворушила лиха доля цього чужинця. Та хіба для нього то була дивина? Чимало їх він сам та його воїни мечами впокорювали і дополонували з мотузкою на шиї. А цей покалічений рус чим кращий. То коли твій господар збирається вирушати у твою землю? У відповідь почулось хихотіння, ледь чутне і дрібне, а що далі то гучніше і уїдливіше. І ось Скольдів раб не стримався і роззавитався на повен голос. Що це з ним? погрозливо втупився в нього Олаф. А ну ж, шторхоне його Ольгу, нехай тямиться. Молодий ярл простягнув руку, але не вдарив, лише поклав на плече чужинцю, стиснув. Замовкни. Чуєш, годі. Мунь різко урвав сніг. Зненацька, відкинувши Ольгову руку, ступив до Олафа. Скольд не збирається втікати, як то ви гадаєте. А вже вирушив. У нього все було на поготові. Лишень прискочив до фіорду після бою з молодими ярлами, кивнула Ольга і е, майже зразу ж відплив. Я ж зумів вислизнути. Зачаївся в ямі під каменем. Вони довго мене шукали, а потім облишили. Часу було обмаль. Боялися, що ви надійдете. Олаф Січовик рубанув обома кулаками по столу, аж дошка тріснула. Не встигли. Утік. Нахилив голову не дивлячись на мене, зронив. А ти чого до нас прийшов? Той відповів швидко, але запопадливо. Проведу вас до тієї місцини, де Скольд має намір сховатися. Пам'ятаю, не забув. Тільки тепер поглянув Олаф на Моня гостро, наче пронизав. Недовірлива посмішка зворухнулася під густими вусами. А не брешеш? Чому маємо тобі вірити? Раб, який перекинувся від одного володаря до іншого, може зрадити й цього. Не йму я тобі віри. Ольгу, відведи його до кам'яниці. Нехай сидить там, поки ми все розвидаємо достеменно. Ось, ось доказ моєї щирості. Нонь викинув поперед себе безпалі руки. Я помститися хочу. Гнівом спалахнули очі старого ярла. Варягові можу мститись тільки варяг. І затям це собі, рабе. Відвернувся, вгамовуючи лють, і звелів ярро. Бере і збігали фіорду чорних скель. Все вивідай. Кожен камінь обнюхай. Проскоч берегом в обидва боки, може, десь засідку влаштували. Хлопець вихором вилетів у двері, а за хвилину вже виводив із стайні білогривого коня. Олег провів його довгим поглядом, кивнув до моня. Входи за мною. Вивів на подвір'я, завернув за ріг будинку, зупинився біля низької прибудови із каменю. Сильно шарпанув грубі двері. Там східці, а внизу є солома. Мон, ну, повагавшись, повільно переступив високий поріг, щось невдоволено пробурмотів. Це була чужа мова, але слова звучали м'яко і лагідно. Здавалось, повтори їх Моні ще, то все зрозуміє, притримав Моня за рукав. Що ти оце зараз мовив? Ну, перекажи, не бійся. Я сказав, що ви не маєте дяки. У скульда сидів на ланцюгу, мов пес. До вас з добром прибився, а ви мене знову в кам'яницю. О, лиха моя доля. Правду кажуть, у варях скрізь варяг. Що? Образливі слова для тебе, ярле, Та я не про те.